Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā, raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts klausītāji, tu klausies Radio Marija Latvija. Šodien ir 22. februāris, un šis ir raidījums vienkārši un mierīgi. Šeit studijā esmu es, māsa Meinarda, un man ir e, liels prieks atkal būt kopā ar tevi. Diemžēl arī šodien e, raidījums skan ierakstā, es neesmu Latvijā, un līdz ar to mēs nevaram satikties dzīvajā, bet uh, tieši tāpat kā pagājušajā otrdienā, es no uh, visas sirds tevi aicinu iesaistīties, piedalīties, rakstīt uh, vēstules vislabāk uz uh, studiju, studiju at rml.lv. Atgriežoties Latvijā, es tiešām pārskatīšu uh, e-pastu un apskatīšos, uh, ja tu būs uzrakstījis, es noteikti izlasīšu. Eh, šodien, eh, šodienas tēma eh, ir par izlīkšanu, par izlīkšanas sakramentu, par sastapšanos ar Dievu šajā te E, sakramentā, kuru sarunu valodā mēs visbiežāk saucam par grēksūdzi. Savukārt, ja mēs ieskatāmies e, katehismā, vienalga vai tas ir jauniešu katehisms vai tas ir tā saucamais lielais palēkais katehisms, mēs atradīsim tur vairāk nosaukums. Un e, šodienas mans mērķis ir tāds nu jau ārkārtīgi <laughs> katehētisks, patiešām šodienas rēdījums nu būs ārkārtīgi katehētisks. Mēs runāsim par šiem tādiem tradicionālajiem um, pieciem uh, posmiem, kurus mēs parasti nosaucam, ja mēs apgūstam katehismu, ja bērnieci svētdienas skolā vai arī pieaugušie gatavojas saņemt grēksūdzes sakramentu, nu, vai visticamāk, vai visbiežāk gatavojas arī dzen laulības sakramenta saņemšanai. Kā jau es esmu teikusi vairākus, vairākas reizes, vairākos rēdījumos, tad priekš manis grēksūdze un visvētākais sakraments ir kā tādi savienotie trauki, kur ir savstarpēji ārkārtīgi cieši saistīti, un es nebeigšu to atkārtot, tāpēc, ka um, manā saprašanā tas ir ļo, tā ļoti svarīga lieta, jo šie sakramenti ir tādi, kurus mēs dzīvē mm, patiesi visbiežāk saņemam. Jo skaties, klausītāji, kristībā mēs tiekam kristīti. Tas ir tā saucamais vienreiz dzīvē saņemamais sakraments, un vienlaikus tas ir kā avots, kurā, no kura mēs varam smelt ar vien, ar vien, ar vien smelt visas dzīves garumā. Uh, Līdzīgi iestiprināšanas sakramentu mēs arī viņu saņemam reizi dzīvē, un atkal uh, viņš ir tik bagāts, tik daudz mums dodošs, ka dzīve ir par īsu, lai mēs varētu tā līdz galam saprast, kas tad īsti ir šis te sakraments, kas ir šī iestiprināšana. Slimnieku sakramentu mēs saņemam konkrētā situācijā, kā jau pats nosaukums liecina slimnieku sakraments, tātad mums nav mm, jāmirst, un ja ir jāmirst, nu tad pateicība Dievam, ka pat pateicoties šim sakramentam, mēs varam vieglāk pārkāpt šo nāves slieksni. Priesterība un laulība arī dzen kā sakramenti, kas ir kārtas sakramenti konkrētam aicinājumam, konkrētam cilvēkam, konkrētā viņa dzīves ceļā, posmā. Tas ir arī avots, no kura var smelt visu laiku. Ne? Bet savukārt visvētākais sakraments un izlīkšanas sakraments, sakramenti, kas ir katrs no savas kā, grupas, <laughs> tā teorētiski, nu nevis teorētiski, bet tā arī ir, ja mēs skatāmies sakrament, sakramentu tādā klasifikācijā, tad visvētākais sakraments ir no iniciācijas sakramentiem, bet savukārt izliekšanas sakraments ir no dziedināšanas sakramentiem. Šie divi sakramenti visas dzīves garumā mums iet kā pārī. Man pavisam nesen bija tāda pieredze kārtējo reizi, kad es dzirdēju kādu cilvēku sakām, ka mm, viņam mm, ir iemācīts, bērnībā ir iemācīts, ka vismaz gadu reizi gadā ir jādodas pie grēksūdzes, jeb jāpieņem šis izlīkšanas sakraments un reiz gadā arī jāpieiet pie Dievgaldi, jeb jāpieņem Jēzus visvētākajā sakramentā, es absolūti nevēlos šeit pārvērsties par kādu moralizētāju, un a, absolūti man nav vēlēšanās kādam cilvēkam mācīt dzīvot, bet a, nu, tāds ļoti <laughs> jau vienkāršs, ļoti zināms salīdzinājums. Man šķiet, ka es viņu pirmoreiz dzīvo, dzirdēju a, savā dzīvē no a, tev peņķušam, mūžīgo mieru viņam, kurš sacīja, ka mm, nu, tad padomā, kā tad būtu, ja tu reiz gadā mazgātos un reiz gadā ēstu. Ja mēs uztveram šo divu sakramentu saņemšanu kā pietiekošu reizi gadā, nu tad acīm redzot, nu tas ir jau tāds minimums no minimuma, ne, jo uh, mēs rūpējamies par savu ķermeni, mēs sportojam, mēs pareizi ēdām, mēs domājam par to, kā attīstīt dažādas savas prasmes un spējas, bet visu to darot, pamatā mēs rūpējamies par savu nu, fizisko cilvēku. Varbūt reizēm tur tiešām mazliet ir arī kāda daļa mūsu tai garīgajai būtnei. Bet, eh, ja mēs runājam par šiem diviem sakramentiem, tad faktiski tā ir barība tai mūsu eh, dvēselē. Tā, kura mūsos ir no Dieva, mums ir būtiski nepieciešama šo, šīs mūsu, <laughs> mūsu būtnes daļas eh, pabarošana, kopšana. Es saprotu, ka tas ir tāds uh, nu, ka tā ir tāda tēma, kuru mm, nu, viegli ir pateikt, viegli ir nu, noformulēt, bet līdz ko tā ir jāsāk dzīvot, <laughs> izdzīvot, tad mēs saprotam kaut kādā mirklī, ka tas nemaz nav tik vienkārši, nu un tā arī ir, tas nav vienkārši, nu, tā kā arī Elksne sacīja, grūti tas nozīmē dzīvot. <laughs> Lūk, um, Tātad, e, ja mēs e, runājam par mm, mm grēksūdzes, jeb izlīkšanas sakramentu dažādiem nosaukumiem, tad atverot uh, katehismu, mēs atrodam, ka tur ir nosaukums izlīkšana. Ne? Izlīkstam mēs ar Dievu, ar uh, citiem cilvēkiem un paši ar sevi. Mēs atrodam nosaukumu E, ka tas ir piedošanas sakraments. Mēs saņemam piedošanu, ka tas ir grēksūdzes sakraments. Mēs izsūdzam savus grēkus, mēs skaļi tos nosaucam. Ne? E, gandarīšanas sakraments, tātad, kad mēs e, arī uzņemamies kādu gandarīšanas darbu par to a, slikto, kas ir nostājies starp mani un Dievu, e, kas ir nostājies starp mani Eh, un citiem cilvēkiem, un arī starp mani, manī pašā, <laughs> to mūri, ko es esmu uzcēlis, uzcēlusi eh, sevī pašā. Eh, Vēl līdz 6., 7. un pat vēl mazliet ilgāk gadsimtam baznīcā bija ļoti liels diskusijas par to, vai vispār cilvēkam, kurš ir pieņēmis kristību, ir iespējams izdarīt smagu grēku, vai viņa vispār tāda <clears throat> pēc tam tāda piedošana ir nepieciešama. Eh, es ļoti negribētu šobrīd, eh, šodien šajā redzījumā iedziļināties šajā eh, ģenēzē, mm, lai arī viņa ir ļoti interesanta, patiešām mans mērķis šodien ir apskatīties par to, kā mēs šodien 21. gadsimta cilvēki varētu, nu, tiksim, iet dziļāk tajā savā izpratnē par to, kas ir šis sakraments un kā viņam sagatavoties, kā viņu izdzīvot, kā viņu piedzīvot. E, uzreiz arī teikšu, ka tas nu, pat, pat šī viena rēdījuma ietvaros nav tā izsmeļams līdz galam, tāpēc pieņemiet to tikai kā tādas tādas uh, idejas pārdomām, ne? bet savukārt par paša sakramenta ģenēs, par to, kā viņš ir veidojies un kāpēc viņš izskatās šobrīd tāds, kāds viņš izskatās, varbūt kādu citu reizi vēl parunāsim. Uh, tātad šodienas galvenais mērķis, kā mēs to tīri praktiski uh, varam darīt, kā mēs to darām un uh, nu, ko, kas ir tas tāds... Uh, varbūt ne gluži jauns, bet, eh, bet eh, kā mēs varam mazliet savādāk varbūt palūkoties uz šiem eh, tādiem ļoti zināmajiem pieciem posmiem, E, kurus mēs parasti nosaucam, kad e, runājam par e, šo te sakramentu. Tad, tad nu, tie no mums, kas ir bijuši bērnībā svētdienas skolās, nu, arī <laughs> skatījušies, kā viņu bērni gatavojas sakramentiem, zina, ka parasti tiek nosaukti tādi pieci posmi, pieci soļi, sirdsapziņas izmeklēšana, grēku nožēla, apņemšanās laboties, vaļsirdīga grēksūdze un gandarījuma izpildīšana. Uh, Un eh, tas, ko mēs eh, šodien tātad eh, šī raidījuma laikā darīsim, mēs izsoļosim šiem te pieciem posmiem cauri, bet uzreiz es gribu pateikt, ka labi būtu saprast to, ka e, nav jau tā, ka e, nu, es tagad apsēdos un tagad tā. Tāda jūs tagad ir pirmais solis sirdsapziņas izmeklēšana. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu izdarīju, tāda jūs tagad ir otrais solis. Nē, e, tas viss ir process, un patiesībā <clears throat> tie, kas uh, seko <laughs> līdz visiem šiem redzījumiem, varbūt jūs klausījāties uh, vienu no iepriekšējiem redzījumiem, kurā mēs runājām par uh, sirdsapziņu. Man liekas, ka tas bija uh, 1. februāra redzījums vai 25. janvārs, Es atvainojos, īsti neatceros, bet nu, katrā gadījumā vienā no m, mm, iepriekšējiem raidījumiem mēs runājām par sirdsapziņu, Un, um, tur mēs arī uh, mēģinājām pārdomāt, ka arī uh, nu, kā izrādās uh, šī mūsu izpratne un mūsu pieredze attiecībā uz sirdsapziņu arī ir ļoti dažāda. Tāpēc vien uh, mēs nevaram pateikt, ka piemēram mēs gatavojamies grēksūdzē tikai tajā brīdī, kad es tagad esmu uh, izlēms, šodien es eju uz baznīcu un es iešu uz grēksūdzi, vai arī esmu sazvanījis savu uh, garīgo tēvu un tagad uh, sarunām, nu, šodien trijos man kam pie viņa ir jābūt. Ne? Mm, patiesībā jau, jo cilvēkam ir jūtīgāka sirdsapziņa, bet arī uzmanīgi ar to jūtīgumu, <laughs> jo te būtu jārunā arī uzreiz par to, ka viņa uh, ir arī kopta, ne? tad, tad jūtīga un kopta sirdsapziņa, jo viņš arī uh, ātrāk, faktiski jau tajā pašā brīdī, kad, uh, kad viņš uh, nu, izdara kaut ko tādu, kas sirdsapziņa sirdsapziņa viņam pārmet, klausies, nav kaut kas labi, ja, tad visticamāk viņam jau tajā brīdī ir, ir jautājums, nu, mm, jeb, jeb tās tā, tā grēka nožāla viņā jau uzreiz rodās, ja, tā kā tā sirdsapziņas izmeklēšana un nostāšanās patiesībā un grēka apziņa viņa jau faktiski ir tevī un manī visu laiku, vai ne? Un eh, šis, eh, nu, tīri tāds eh, katehisma posms, <laughs> ka nu, es tagad veicu sirdsapziņas izmeklēšanu, jā, viņš, protams, ir īpašs, jo tas ir tāds laiks, kad es patiešām tā tikai ar to nodarbojos, ja, nostāties patiesībā Dievu priekšā. Un ja mēs runājam par šo tādu e, konkrēto brīdi, e, konkrēto posmu, kad es nostājos patiesībā a, Dieva priekšā, e, tad e, ļoti svarīgi būtu tajā mirklī aicināt svēto garu. E, un saprast, ka viņš nav palīgs, Mēs sakām, nāc, svētais gars, palīdzi, nāc, stiprini, nāc, pavadi. Viņš ir tas, kurš ir uh, nu, visa šefs, es tā tagad ļoti jau trivializēju, piedodiet, ja, bet neustversim viņu kā palīgu līdzekli, neustversim viņu kā, e, nu, tādu, nezinu, cīfu, ko mēs uz, uz, uzlējam, lai nomazgātu galdu, jo, jo tas pastiprinās lupatas efektu, ja, nē, viņš ir tas, kurš man atklāja patiesību par mani. Atcerieties, ka mēs dzīvojam baznīcas laikmetā, mēs dzīvojam laikmetā, kurā ir, e, ja mēs runājam par trīsvienības personām, ir šis akcents uz svēto garu. Runājot par radīšanu, bija akcents uz tēvu, pestīšanas procesā akcents uz Jēzu, un šodien mēs dzīvojam baznīcas laikmetā, kad svētais gars dvēseli, baznīcas dvēseli Tātad es aicinu viņu, lai viņš savā gaismā man atklāja patiesību par mani. Eh, iedomājieties, man ļoti patīk šis salīdzinājums, ja es esmu eh, laukos, vecā lauku mājā, kur apkārt nav ciemata, kur ir mešs vai, vai pļava un ir tumšs un pēkšņi pazūd elektrība, ir kāda vētra kārtējā. Ne? Un tad šajā Mājā, kurā ir pazudusi elektrība, mēs iededzam sveces, un, protams, ir ļoti romantiska atmosfēra, jo ir sveču skaistās ēnas, kas izstieps uz visām pusēm, un tāda ļoti skaista atmosfēra mūs veidojas šajā telpā. Ļoti jauku vakaru varam pavadīt, spēlēt ģitāru, dziedāt dziesmas, lūgties un, un tā, bet uh, pienāk rīts, uh, sveces ir izdegušas, uh, saule uzlec. Un tad, kad uzlec saule, mēs uh, lēcošās saules staros redzam, ka maija logi nav nomazgāti, ir netīri. Mēs redzam uh, šajos saules staros to uh, Mm, putekļus, kas virmo gaismu, gaisā, redzam nenoslaucītos putekļus, redzam sabristo grīdu. Atklājās tādas lietas, ko tajā mīkrēslī, kad deg, dega tikai sveces, mēs vispār nepamanījām. Un līdzīgi, ja ir runa par šo te sirdsapziņas izmeklēšanu, līdzīgi ir ar mūsu dvēseli. Ka tad, kad uh, dieva gaismu ielaižu tajā, es varu atrast tajā pilnīgi kaut ko citu nekā Eh, to pēdiņās pierasto. Jo, lūk, eh, it īpaši tie mīļie eh, klausītāji, mīļie brāļi un māsas, kuri regulāri ejam pie grēksūdzes. Es arī ar roku uz sirds <laughs> varu teikt, ka arī man šāda problēma mēdz piemeklēt, ka arī sirdsapziņas izmeklēšana mums var kļūt par pieradumu. Es paņemu slavējiet kungu, piemēram, atšķiru vaļā tādu pēdiņās pierasto formulu, balstīt uz desmit dievu baušļiem un sāku lasīt, vai izdarīju to, vai izdarīju šito, vai izdarīju vēl kaut ko, un tad gan drīz kā tādu testu atkārtoju, jā, nē, nē, nē, nē, nē, jā, <laughs> tests ir aizpildīts, uh, un tad vesels saraksts man ir gatavs. Un tā kā es visbiežāk šo pašu tekstu Eh, šos jautājumus izmantoju, tad es arī gandrīz vai viņus zinu no galvas. Aizēju pasaku, saņemu atlaišanu, jeb absolūciju, eh, izpildu gandarīšanu un dzīvoju laimīgs tālāk, bet kaut kādā mirklī man sāk kremt un es domāju, pagaid, pagaid, kaut kas nav. Eh, lūk, runājot par šo te slavēt kungu, man tiešām nav domas, ka tas būtu kaut kas slikts, bet tīri, nu, kā pedagogam man jāsaka, ka formulējums ir mm, nelāks. Ja jūs atšķirsiet to sirdsapziņas izmeklēšanu, kura ir grāmatiņā, šajā biezajā lūkšana grāmatiņā, tad tur jautājums sākas pamatā ar vārtiņu vai. Un tā ir testa formula. Ne, kad man atbildot uz šo jautājumu, es varu atbildēt ar jā vai nē. Jā, nē, nezinu. Ne? No vienas puses to var izmantot tādā veidā, ka tad, ja es atbildu ar jā, pajautāt sev, kāpēc – tad e, tīri labi var izmantot arī šādu veidu sirdsapziņas izmeklēšanu. E, nevis tikai, ka jā, es to izdarīju, bet arī pajautāt, kāpēc es to izdarīju. Un Tieši tāpat, mīļo draugu, mīļais draugs, es varu pajautāt sev, nē, es to neizdarīju šausmas, tas taču ir tik pretīgs, nepatīkams grēks, a kāpēc tu neizdarīji? Tāpēc, ka tu tiešām negribēji, tev te pašā laikā var izrādīties, ka tavās domās tad tas bija, un tagad ko tu izdarīji tālāk ar tām savām domām? Ne? E, tātad e, sirdsapziņas izmeklēšanā mēs varam izmantot šīs gatavās formulas. Visbiežāk viņas ir balstītas vai nu uz desmit baušļiem, vai uz e, astoņām kalnes svētībām, vai arī uz tikumiem, piemēram, vai arī dzan uz tādiem konkrētiem jautājumiem, kas attiecās uz ģimenes dzīvi, uz bērnu audzināšanu. Ļoti bieži ir sastopama tāda, piemēram, sirdsapziņas izmeklēšana vecākiem vai sirdsapziņas izmeklēšana, nu, pat studentiem, piemēram, dažādas var būt tās formas, un ja tas tev palīdz, tas, protams, ir brīnišķīgi, ļoti labi, vai ne? Bet vienmēr ir jāskatās, lai es neiestiegu kaut kādā konkrētā, piemēram, Ehm, sirdsapziņas izmeklēšanā, šajā formulā, kā tādā pieradumā. Jo tad var būt tā, kā es pirms mirklīša stāstīju, ne, kad tas jau kļūst par tādu eh, vienkārši atskaitīšanu. Ne? Mm, vēl viena lieta, ko es šeit gribēju piebilst, pie, tieši pie sirdsapziņas izmeklēšanas, pie šīs te pārdomas, pie šīm pārdomām par to manu situāciju, mm, man ir nācies saskarties ar to, ka cilvēki saka, nu jā, es atkal pārdomāju un redzu, un, nu, skatos un redzu, ka atkal tie ir tie paši grēki, atkal tas ir tas pats, kas jau bija, mm, nu, un, un kāda jēga tad, <laughs> tad no tās manas grēksūdas, no tās manas gatavošanas sagatavošanās grēksūdzēji. Uh, nu, tādi garīgie skolotāji, garīgie vadītāji parasti saka tādās situācijās, nu, zin, ko tad jau izskatās, ka laikam jau ar tevi nemaz tik slikti nav, jo redz, tu acīm redzot, es atklāju to savu kaut kādu galveno problēmu, eh, galvenā, galveno grēku, grūtības, ar ko tu uh, saskaries, ar kurām tu cīnies. Eh, jo, eh, ja pēkšņi kaut kāds eh, tā saucamais smagais grēks izlēc, nu tad visticamāk, ka kaut kur kaut kas ir palaists garām, jo tā no zila gaisa pēkšņi smags grēks neizlēc. Visticamāk, ka viņš ir jau tev nācis kaut kur līdzi, bet ja tu no šīs konkrētās kategorijas pēdiņās iepriekš neesi nevienu grēku pamanījis, nacīm nu, redzot kaut ko esi palaidis garām. Uh, Tātad vēlreiz mēs varam izmantot šos te dažādas gatavos, gatavās formulas, kas mums var palīdzēt gatavoties grēksūdzēji, bet tikpat ļoti vai tikpat daudz mums var palīdzēt arī tā saucamās ikdienas sirdsapziņas izmeklēšanas. Eh, respektīvi, ka es, eh, piemēram, pusdienas laikā ap 12 vai vakarā pirms gulētiešanas, eh, nu, tie, kas lūdzās kompletoriju, tad parasti uzreiz pēc kompletorijas sākuma tur ir tādas pāris minūtes pārdomām sirdsapziņas izmeklēšanai, lai ieskatītos savā sirdī, uzlūkotu sevi patiesībā, ne, ja es tādu sirdsapziņas izmeklēšanu veicu ikdienā, ja es viņai uh, Eh, ja es viņu tātad īstenoju savā dzīvē, eh, tad gatavojoties grēksūdzē, man būs stipri vieglāk, stipri vienkāršāk. Eh, vēl viena lieta, ja es tiešām cenšos ikdienā dzīvot ar Dievu un uh, mēģinu veidot šīs savas attiecības ar viņu, mēģinu viņu, um, jā, mēģina viņu ielaist savā ikdienā. Mums bija viens rādījums par vienu dienu ar Dievu. Ja es, ja es ikdienā atceros par viņa klātbūtni visā, kas es esmu, visā, ko es daru, tad es arī ļoti ātri kaut kādā brīdī sapratīšu, ka uh, man nav grūti izmeklēt sirdsapziņu. Tāpēc, ka dien dienā ar viņu esot kopā, uh, es uzreiz jau, uh, nu, līdz ko es kaut ko esmu sastrādājis, līdz ko es kaut kur aizbraucu auzās, <laughs> es atvainojos par žargonu, eh, tad es arī uzreiz eh, viņam lūdzu piedošanu. Un tad, kad jau es gatavojos tīrtai sakramentālajai grēksūdzēji, kad es gatavojos, um, lai, lai atzītos savos grēkos un saņemtu piedošanu, man to būs izdarīt stipri vienkāršāk. Um, un vēl viena lieta – Mēs varam, protams, izmantot šīs grāmatiņas, bet ja, ja es dzīvoju šajā tādā, tādās attiecībās ar Dievu, tajā dzīvajā saiknē ar Dievu, tad nu, tie nopietnie smagie grēki pirmkārt jau ir grūtāk izdarāmi, tāpēc, ka es apzinos, ka viņš ir šeit, un tad, nu kā, Nu, ja, ja man ir kāda ļoti svarīga persona, svarīga būtne, un es esmu ar viņu kopā, nu, es apzināti negribu viņai darīt pāri. Ne? Lūk, e, un arī tad sirdsapziņa ir jūtīgāka, un te tos smagos grēkus, ja tādi ir, ir vieglāk ieraudzīt, nosaukt viņus, jo man jau gribas atkal būt draudzībā ar viņu, gribas būt tajā dzīvajā sēknē ar viņu. E, es esmu iesākusi šobrīd e, klausītāju šodienas rādījumā runāt par grēksūdzes pieciem posmiem – Mm, šobrīd mēs esam mēģinājuši parunāt par sirdsapziņas izmeklēšanu un uh, pēc mirkļa vēl par grēku nožēlu un apņemšanos laboties, tāpēc, ka šie pirmie trīs soļi mm, manā uh, saprašanā e, un pieredzē, viņi ir savstarpēji, savstarpēji ļoti cieši saistīti, un mēs mm, visticamāk, nebūs jau tā, ka es tagad sēdēšu un rakstīšu grēku sarakstu, pēc tam pēc saraksta arī viņus nožēlošu un pēc saraksta arī apņemšos laboties. Nu nē, tas viss notiek procesā. E, jā, šie e, ir labi zināt, ka šie posmi ir un zināt, kas viņos uh, ietilps, nu tā tīri teorētiski, vai ne? Bet, um, bet tai pašā laikā ir svarīgi saprast, ka, e, nu, ka mēs nevaram uzlūkot šīs te uh, sakramenta um, posmus, gatavošanos, izlikšanas sakramentam uh, posmus kā tādu, uh, nu tādu, um, kaut kādu grāmatvedību, ja ka es tagad pēc kārtas visu izdaru, nu pēdiņās tā kā ir jāizdara. Ne? Tur ir jāieklausās sirdī, tāpēc, ka sirds ir dzīva un sirdī mājo Dievs, un viņš pateiks, <laughs> pateiks, atklās, kas, eh, kas ir grejs un, un palīdzēs eh, pirmkārt jau pašam sevi pieņemt un arī, tad arī palīdzēs um, atvērties uz Dievu, lai viņš man palīdz man eh, ne tikai sevi pieņemt, bet arī sevi mīlēt tādu, kāds es esmu, grēcinieku. Jā, tātad um, sirdsapziņas izmeklēšana ir cieši saistīta ar grēku nožēlu un apņemšanos laboties. E, ja mēs ieskatāmies katehismā, tad mums ir um, tur atrodami tādi apraksti par divu veidu grēku nožēlu ka pirmā tā saucamā nepilnība, nepilnīgā ir grēka nožēla, kad es nožēloju, tāpēc, ka man ir bail no elles, es baidos no tā, ka es a, netikšu debesīs. Un a, otrā ir tā, ka e, es nožēloju savu grēku aiz mīlestības uz Dievu. Un te uh, abos gadījumos man liekas, ka ir ļoti svarīgs atkal <laughs> <laughs> Un te ir tas dievu humora izjūta, kā pirms diviem rēdījumiem uh, mums bija atkārtojumā rēdījums par dieva tēlu. <laughs> Kā, ja kāds nav dzirdējis, tad to ir vērts paklausīties, tāpēc, ka uh, atkarībā no tā, ka Kā es uzlūkoju Dievu, kāds ir tas mans Dieva tēls, jeb precīzāk mans stereotips par Dievu, no tā ir atkarīgs arī uh, tas, uh, kāda būs tā mana grēka nožēla lielā mērā, vai ne? Jo ja es Dievu uzlūkoju kā um, soģi, kā policistu vai kā tādu, e, nu jā, vai no otras puses kā tādu Ziemassvētku vecīti, jā, tad tā būs pilnīgi cita attieksme arī pret um, šo savu situāciju. Atkarībā no tā, kā es uzlūkoju Dievu, es uzlūkošu arī savu grēku. Nu tā ļoti vienkārši runājot. Un arī atkarībā no tā, kā es uzlūkošu Dievu, būs šī mana iekšējā uh, pārliecība par, par grēku nožēlu. Ne? Man var būt bail no Dieva, un tāpēc šī grēka nožēla patiešām būs tikai tāpēc, ka es baidos <laughs> nokļūt ellē. Lai arī, jā, protams, mūsu laikos par elli runāt nav modē, tas nav populāri, bet, bet jā, es tomēr gribētu pieminēt to vārdu. Elle ir realitāte. Elle ir tikpat reāla kā debesis, mm. tikpat reāla kā tas, ka mēs tagad ar tevi runājamies, klausītāji, tikpat reāli, ka mums aiz logas spīd saule vai līs lietus. Elle un debesis ir realitāte. Viņas ir reālas, konkrētas. Un tas, ka es no viņas nebaidos, nenozīmē, ka viņas nav. Bet atgriežoties pie grēku nožēlas, tātad es nožēloju savus grēkus. Tas nenozīmē, ka man ir jāizlai spainis asaru, ehm, tas nenozīmē, ka man tas ir kaut kā emocionāli jāpie, jāpiedzīvo jā, man var būt tāda pieredze, Dievs man var uzdāvināt šo pieredzi, ka es nožēloju uh, savus grēkus, man līst asaras, uh, man, man ir šīs sirds sāpes tādā pārnestā nozīmē. Mm, jā, tas viss var būt, bet, bet tas nepierāda, eh, šīs uh, sirds sāpes viņas nenorāda un asaras uh, viņas nenorāda uz to, ka tā nožēla ir lielāka nekā tad, ja cilvēks sēž un sit ar dūru sev krūtīs, tā kā uh, evaņģēlī fragmentā šis uh, Eh, farizējs, kurš eh, uzskatīja, ka nav cienīgs ieiet vispār svētnīcā. Ne? Ehm, eh, lūk, grēku nožēla. Ļoti svarīgi ir, ka manī ir šī griba. Gribas nostāja, es vēlos nožēlot šo savu grēku. Bez tā nu nekur. Tas ir ļoti būtiski. Man ir jāgrib nožēlot savus grēkus mazāk balstīsimies uz emocijām un vairāk uz to, ka e, kopsim sevi šo gribu nožēlot. Nu, tāpat arī kā gribu ticēt, bet nu, tas ir pilnīgi cits jautājums. Un e, šajā pašā, e, šajā pašā kā, sadaļā, jeb posmā, trešais solīts apņemšanās laboties godīgi es teikšu, ka man ir nācies saskarties ar cilvēkiem, kuri saka, nu kā, bet es taču a, mēģināju, es, a, es apņēmos, es Dievam apsolīju, citāta beigas. Mm, laikam jau problēma tieši tajā, ka es, es, es, tā kā tāds references laiku, es to, es šito, es vēl kaut ko, vai ne? Um, Es gribētu šeit likt, jā, atkal, jā, es arī saku es. <laughs> Eh, gribētu likt šai teikumu nevis Dievs tagad tu redzēsi, tagad es tev parādīšu, kā es mainīšos, kā es labošos, kā es tur visu izdarīšu labāk, savādāk, pareizāk nekā tas eh, līdz šim man ir bijis, nē. Drīzāk šī apņemšanās laboties e, varētu izskanēt teikumā Dievs palīdz man grēciniekam. Nu, tu redzi, Es atkal nokritu. Es atkal izdarīju tā, kā es saprotu, ka ir nav labi, kā ir nepareizi, tas ir slikti. Uh, jā, bet palīdz man. Palīdz man. Ļoti svarīgi šajā apņemšanās laboties ir arī padomāt par konkrētām situācijām, kuras mani vedina uz grēku, kuras manī uh, pastiprina šo iespēju izdarīt konkrēto grēku. Eh, pajautāt sev, kas ir tās situācijas, kas ir tie cilvēki arī. Mm, nu, manā uh, pieredzē bija kāds cilvēks, kurš uh, ļoti cīnījās ar uh, mm, alkohola atkarību, tā bija, manuprāt, ja es nemaldos. Un, ziniet, tas cilvēks bija gatavs cīnoties ar šo savu problēmu, Eh, savu, eh, savu vājo vietu, savu grēku, viņš bija gatavs pārcelties uz citu pilsētu dzīvot. Šeit Latvijā mainīt dzīvesveidu, eh, pat darba vietu un darba sfēru, nodarbošanās sfēru, jo viņš tik ļoti gribēja atbrīvoties no šī savu grēku. Un viņš saprata, ka paliekot konkrētajā darbā, paliekot ar, ar tiem pašiem vecajiem, pierastajiem darba kolēģiem, ka viņš netiks galā. Tas tāds ļoti spēcīgs salīdzinājums, bet es domāju, ka nu, varbūt ka kādam tas var uh, šodien palīdzēt. Tagad paklausīsimies uh, kādu dziesmu, un pēc tās atkal atgriezīsimies uh, studijā, lai pārdomātu uh, šīs dienas uh, tēmu um, izlīkšanas sakraments tādā pilnīgi praktiskā griezumā. Uz sadzirdēšanos pēc mirkļa. Es varu nest, cik tu man dosi. Par grūtu nebūs it nekas. Vai sāpes tās, vai tikai mīlēs, vai plaukstās slēptas asaras. nāc noņemšu no taviem pleciem. Tur uzkritušās debesīs. Es varu nest, cik tu man dosi. Man tevis dotais viegls viss. Man tavas sāpes ir kā spilgas. Man tavas rētas skāriens maiz. Nāc liec uz akmens savas ilgas. Šī ir tā vieta īstais laiks. Vienatļauj būt vienmēr tev līdzās, un būt tai dziesmā, kuras skan. Es varu nest, cik tu man dosi, nekas pārgrūtu nebūs man. Es sveicināts klausītāji, tu klausies Radio Marija Latviju. E, šis ir raidījums vienkārši un mierīgi, un šeit e, studijā esmu es, māsa Meinarda. Joprojām ir 22. februāris, mēs tiekamies e, raidījumā, kurš skan ierakstā, Eh, es neesmu Latvijā, bet eh, es ļoti priecāšos, ja tu vēlēsies par eh, šī rādījuma tēmu padalīties un uzrakstīsi, nu vislabāk jau laikam būs, ja tu uzrakstīsi e-pastā studija at rml, rml.lv, un tad, kad es atgriezīšos valstī, es labprāt tiešām izlasīšu ziņas, būtu labi tad norādīt um, ziņas vēstules tēmā norādīt rādījums vienkārši un mierīgi, un tad <clears throat> es varētu atgriežoties šo te izlasīt tavas domas. Šidienas, šīs dienas rādījuma tēma ir mm, izlīkšanas sakraments. Tīri tādā praktiskā griezumā mēs skatāmies, pirmajā raidījuma daļā mēs paguvām parunāt par uh, sirdsapziņas izmeklēšanu, par grēku nožēlu un apņemšanos laboties. Un tas, ko es vēlētos pie, piebilst jau pie sacītā, ir tas, ka ir grūti runāt par grēksūdzi ar cilvēku, kuram nav pilnīgi nekādas pieredzes. Ir grūti pārliecināt kādu un man pat ir jautājums, vai vajag to darīt par grēksūdzes nepieciešamību. Ir grūti stāstīt kādam, mm, ka grēksūdze ir svarīga, ja tu pats to nedari. Nu, es jau tagad kā svētdienas skolotājs, svētdienas skolas skolotājs saku, ka man diezgan bieži nākas a, sastapties ar bērniem, kuri nesaprot grēksūdas sakramenta svarīgumu, tāpēc, ka viņu vecākiem tas nav svarīgs. Nu, šobrīd tas ir tāds reāls akmens vecāku dārziņā, jo... Um, bērni jau pamatā mācās nevis no mūsu vārdiem, bet no mūsu darbiem. Viņi mācās no tā, ko viņi redz, nevis no tā, ko viņi dzird no mums. Atlikušajā raidījuma daļā šodien mēģināsim paskatīties uz pašu uh, grēku sūdzi, uz pašu šo te izlīkšanas sakramentu un uz uh, tā saucamo pēdējo punktu uz, uz gandarījuma izpildi, uz gandarījumu. Uh, sāksim ar to, ka ja mēs runājam par vaļsirdīgu grēksūdzi, tad, protams, būtu <laughs> sev pašam pašai jāmēģina atbildēt uz jautājumu, ko es vispār saprotu ar vaļsirdību, kas ir vispār tas, kas man ir jārunā, ko darīt tad, ja tu kādreiz esi tapis priestera sarāts, piedodiet brāļu priesteri, tāda pieredze daudziem cilvēkiem ir, kā tikt pāri tām tādām, nu, es pat negribētu likt pēdiņās um, traumas, <laughs> jo tā tiešām var būt trauma, ka tev kāds sabar vai kaut ko, kādu asāku vārdu pasaka, dažādi tas var būt. Nu, mēģināsim tagad ar to tikt galā. Un es gribētu sākt tieši ar šīm traumām, jo arī manā pieredzē tāda viena trauma ir. Es gan neteikšu priestara vārdu, <laughs> <laughs> Man liekas, ka tas nebūtu labi. Bet tā būs tāda um, pozitīvā liecība, uh, tāpēc ka uh, nu, tīri teorētiski tā varēja būt trauma. Nu, bet, eh, lai jūs labāk saprastu, izstāstīšu tūlīt uh, situāciju. Eh, tad um, tie, kas man pazīst, zina, ka es uh, ienācu baznīcā 19 gadu vecumā. Es esmu augusi ģimenē, kurā uh, nu, pamatā mm, lielākā daļa cilvēku bija kristīti, bet uh, mums, uh, nu, vismaz manā pieredzē, manā bērnībā tādas ticības prakses nebija. Un uh, es pati kristīju pieņēmu 19 gadu vecumā, izdarot apzinātu izvēli katoļu baznīcā, un viens no mm, iemesliem bija tieši grēksūds. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, eh, kas ir ļoti būtisks man kā cilvēkam. Nu, lūk, bet tad, kad eh, man tajā brīdī, eh, par kur es tagad gribu stāstīt, bija kā 21, 22 gadi, tad tie bija paši pirmie gadi baznīcā. Un, protams, ja cilvēks ir 19 gadus nodzīvojis bez dieva, tad sāk dzīvot ar Dievu, 19 gados tas nav tik vienkārši, un arī man bija visādi kritieni dažādos grēkos, un kādu reizi, kad es atkal biju tā kārtīgi novēlusies, es izdomāju, nē, no nu, savu draudzes neiešu, man tur kauns no prāvest un vēl no kaut kā, uz to es arī neiešu, jo tur priesters man pazīst, <laughs> Nu, tāda loģistika man bija kārtīga galvā. Nu, beigās izlēma, o, tur es aiziešu, tur, uh, tur tāds priesters, viņš tajā laikā ļoti ar jauniešiem strādāja, viņš noteikti man sapratīs un tā. Un baigā rinda bija, vienā no vecrīgas baznīcām es izstāvēju to rindu, un tad, kad es tiku pie tās grēksūdas, nu, ilga, eh, neilga gārī, es ātri pateicu, ko es gribēju pateikt, jo tur nebija ko par laimi tajā brīdī, man negribējās neko tur ietīt nekādās puķītēs, pateicu konkrēti konkrētas lietas, un tad es izdzirdēju. Ziniet, priesteris pateica, man liekas, ka divus vai trīs teikumus, bet viņi mani <laughs> gandrīz kā zemē iedzina, jo tur bija tiešā tekstā, nu, kur tu gribi šitā turpināt un kur tu nonāksi ar to. Nu, apmēram tā, es tad, tad, nu, ļoti precīzi tos vārdus neatceros, bet es atceros, ka tā pamatdoma bija tā, nu, turpini šitā un tad tev taisnēs ceļš uz elli. Es izgāju no bīgas krēsla, <laughs> es turpat kaut kur baznīcā kādā stūrītī nometos, un manī iekšā visu laiku kaut kas vārījās, domāju, ārvads, ko viņš vispār te runā, kā viņš vispār kaut ko tādu atļāvās. Es, protams, uzreiz izsprāga no baznīcas kā bumbārām. Tātad tā bija vecrīga, es dzīvoju Mežsēmā tajā laikā, un iedomājieties, tas posms no Rīgas, vecrīgas līdz Mežsēmam, es visu ceļu vārījos sevi iekšā, kā viņš šitā, kā viņš kaut ko tā drīkstēja, un kā man tagad vispār dzīvot, un, un, un nu, visu laiku tas manī vārījās, vārījās, vārījās iekšā, un tad, kad es beig beigās izkāpu Mežsēmā, gāju pa to a, mežu, Un tad man ieslēdzās cita plate, un es pēkšņi sev, sevī sadzirdēju tādu jautājumu, pagaidi, pagaidi, pagaidi kas tagad īsti notiek, par ko tu tā cepies? Par to, ka viņš tev pateica patiesību? E, tagad liecības beigas. <laughs> E, ko es ar šo gribēju pateikt? Jā, mums var gadīties situācijas, kad priesteris ir ass. Var būt situācijas, kad uh, viņš mums šķietami nodara pāri. Bet eh, varbūt, ka tādos brīžos, es tagad balstoties uz personīgo pieredzi, gribu tev jautāt, klausītāji, ja tev pašam liekas, ka tu esi piedzīvojis tādu pieredzi, vai patiešām tas bija tā, kā tu pats sev to skaidro, jo, diemžēl, mēs ļoti bieži, uh, it īpaši, šīs te, teiksim, kaut kādas attiecības ar, ar priesteriem vai vispār kāda attieksme no viņa puses mēs tulkojam savā labā, sev par labu. Ne? Mm, varbūt, kad līdzīgi kā man, tu piedzīvoji to, ka tev vienkārši pateica patiesība, bet tev tā patiesība tāpat kā man nemaz tik ļoti nepatika, vai ne? Tā arī var būt. Un tāpēc, ja, piemēram, tev ir problēmas ar grēksūdzes sakramentu, ir izlīkšanas sakraments pieņemšana tieši priestara dēļ, varbūt, ka ir vērts izmeklēt sirdsapziņu attiecībā par šo jautājumu, padomāt, kā tur īsti ir – Katru īsti ir vai tiešām tur priestars ir vainīgs. Varbūt, ka es pats pati esmu kaut kādas jau tur tādas e, ziepes savārījusi, putru savārījusi e, un, un, mm, e, un, un tur nemaz nav jāmeklē problēma priesterī. Ne? Lai arī, protams, mums var būt tā, ka ar vienu priesteri ir vieglāk, ar citu grūtāk. Ziniet, man patīk tāds salīdzinājums, ka tie mūsu priesteri ir kā telefoni nu, tev var būt iPhone, tev var būt Nokia, tev var būt Samsungs, bet e, tā pēc idejas, nu, ja tu neesi tāds e, zīmols, kuram gribas pazīmēties, ka tev ir pēdējais iPhone vai, vai tur nezinu, kurš tur Samsungs jaunākais, e, ja tev svarīgākais ir sazvanīt, aizsūtīt ziņas, labi, tur pač, pačatot internetā vai ne, bet pajautā par kam, kam tev tas priestars ir vajadzīgs. Ja viņš ir tas, kuru e, Kristus ir nolicis kā to, ar kuru starpniecības saņem grēku piedošanu, tas ir būtiskākais. Nevis tas, kāds viņš ir, kāda persona, personība. E, cita lieta ir garīgā vadība, garīgais pavadītājs, bet par to mēs šodien nerunāsim, un tās ir uh, divas uh, jomas, kuras, nu, pēc idejas nevajadzētu jaukt kopā, ne? Uh, E, garīgais pavadītājs un bikts tēvs, priestars, kuram es izsūdzu savus grēkus, kurš darbojas kā Kristus. Kurš Kristus vārdā man piedod grēkus? Mm. Nākamā lieta, ka tad, kad es eju pie grēksūdas, ir ļoti svarīgi par šo priesteru lūgties. To es arī uh, negribu tagad atkal kārtējo liecību teikt ēterā, bet uh, es arī esmu piedzīvojusi, ka um, es izsūtu savus grēkus un tajā pamācībā, ko priesteris man saka, es dzirdu lietas, par kurām es vispār neesmu runājusi. Un jā, man ir bijuši tādas reizes, kad esmu jautājusi, no kurienes tu zini, ka es par to domāju. Un vienu reizi tādu atceros, ka priesteris ar tādu ļoti sirsnīgu smaidu skatījās uz mani un teica, bērns, un tu domā, ka es pats no sevis sēžu Nē. Un tāpēc lūdzies par to priesteri, pirms tu ej pie grēksūdzes. Lūdzies par viņu, lai Dievs viņu apgaismo, lai dod viņam pareizos vārdus, lai dod uh, to, kas viņam ir tev jāpasaka Kristus vārdā. Uzlūko viņu kā to, kuru Kristus ir sūtījis. Un tad ej Un tas, tas nav viegli. Es zinu, ziniet, es arī vairāk kā 20 gadus eju pie grēksūs. Man vienmēr sāp vēders, es vienmēr uztraucos, es vienmēr pārdzīvoju. Jā, reizēm pieķer sev pie tā, ka man gribas smukāk ietīt tur kādās puķītēs to, ko es gribu pateikt, vai ne? Jā, tas ir cilvēcīgi, tā mums visiem ir. Bet tas ir to vērts tas ir to vērts, jo ne jau, ne jau priesterim un ne jau kādam citam tas ir vajadzīgs. Mm, mēs runājām pagājušajā reizē par to, cik eh, smaga lieta ir grēks. Eh, un, un tā trakākā lieta, ka grēks ir tas, kas man attālina no Dieva. Grēks ir tas, kas man eh, neļauj ieraudzīt patiesībā mani, otru cilvēku un Dievu. Un tāpēc ir tik svarīgi no viņa atbrīvoties. Un ja uh, Kristus mums ir devis tik lielisku sakramentu, kuru mēs uh, saucam par izlīkšanas sakramentu, nu tad kāpēc gan viņu neizmantot? E, mēs esam pieraduši praksē tā, ka visbiežāk, kad mēs uh, izsūdzam savus grēkus, ka priesteri uzdotā gandrīšana ir kāda viena konkrēta lūkšana. Ne? Bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs nevaram šo lūkšanu, nu, piemēram, tev priesteris uzdeva palūkties kā gandrījumu, un tur tēvs mūsu vai esi sveicināta, tas jau nenozīmē, ka es nevaru no savas puses arī pielikt kādu uh, personīgu gandrīšanu, kaut ko, ko es pats esmu uzņēmies. Tas būs cieši saistīts ar to momentu, kad es apņemos laboties, kad es lūdzu Dievam, lai viņš man uh, palīdz mm, kļūt labākam, palīdz man pārveidoties, palīdz man uh, mainīties. Es vienmēr atceros, kā kāda e, vienā no draudzēm, kurā es kalpoju, kāda skolotāja stāstīja, ka viņai priesteris kā e, gandarījumu, viņa to teica publiski, līdz ar to es varu atkārtot, viņa, e, viņai priesteris bija uzlicis kā gandarījumu salasīt gaitenī papīrs, kurus bērni izmētā. Viņa teica, ka viņai tas bija viens no grūtākajiem gandrījumiem viņas dzīvē. Viņa būtu tur palūgusies trīs krustaceļus uz ceļiem pa baznīcu, bet tagad iet un bērnu klātbūtnē pacelt tā vietā, lai viņiem uh, uzkliegt un, un liktu to izdarīt. Bet uh, rezultāts tam bija nu, <laughs> ļoti interesants, jo bērni pamanot, ka skolotāja pārstāja kliegt, paši sāka lasīt tos papīrus nābola sērtis. Ne? Un tas tāds ļoti, nu, ļoti, ļoti ātrs salīdzinājums, kas man ienāca prātā, runājot par gandarījumu. Ehm, vēl viena lieta, ko es gribētu pateikt par šo gandarījumu izpildīšanu, ir tas, ka mm, jā, svarīgi, protams, ir palūkties to lūkšanu, bet man liekas, ka uh, Dievam ir arī ļoti būtiski, ka es vienkārši vēršos pie viņa uh, pēc grēksūdas ar saviem vārdiem ka es vēršos pie viņa uh, kā bērns. Ka es pasaku viņam paldies, ka viņš man atkal ir ietērpis baltās drānās, ka viņš atkal man ir um, devis man šo jauno iespēju, ka ļāvis man atkal um, nu, sākt no jauna. Es kādreiz lasīju, ka katra grēksūdze ir kā tāda diena, kad es varu mainīt datumu savā kristību apliecībā. Ļoti spēcīgs apgalvojums, vai ne? Uh, bet, bet ļoti skaists apgalvojums. Sākt atkal no jauna. Katru reizi, kad es pieņemu grēksūdzes sakramentu, kad es pieņemu izlīgšanas sakramentu, Dievs man ļauj sākt atkal no jauna. Mm. Mīļo klausītāji, es ļoti tev pateicos par to, ka bijām kopā, ka mums bija iespēja mm, pārdomāt E, lietas, kas ir saistītas tāda, ar grēksūdzi, jeb ar izlikšanas sakramentu, tādas ļoti praktiskas lietas. Tā kā es jau teicu, e, nākamajā raidījumā mēs jau tiksimies dzīvajā, es būšu atpakaļ Latvijā, un es ļoti priecāšos, ja atradīšu e, studijas epastā kādu ziņu, kādu, kādas pārdomas par, par šo un arī par iepriekšējo raidījumu, kas ir saistīts ar E, kuri bija saistīti ar grēku, tikumiem un ar izlīkšanas sakramentu. Lai mums visiem skaista pēcpusdiena un skaista atkal šī jaunā iespēja, jaunais laiks, kuru Dievs katram no mums ir devis. Paldies, ka klausījies un uz tikšanos nākamajā nedēļā! Mūsos nav laimes, tāpat kā laimes nav ārpus mums. Laime ir tikai dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēsas paskāls. Es vēlos būt laimīga. Domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu, būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi, Radījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.